Կարելի էր իհարկե հաղորդավորական խոսքում ասել, թե Ադրբեջանի նախագահը ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից հատեց ու անցավ Ռուբիկոնը։ Բայց դա անշուշտ կհամաձայնեք չափազանց բարձր կհնչեր Իլհամ Ալիևի համար, Չնայած Ադրբեջանի միահայցան ղեկավարի իր ճուճուն դիրքին, այնուամենայնիվ ում չէ հայտնի անգամ ադրբեջանական հանրության շրջանում, որ նա եղել ու մնում է չարշիական հոգեբանության տեր նույն մանրավաճառ արևտրականը, ով 90-ական թվականների առաջին կեսին ադրբեջանա-արցախյան պատերազմի թեժ շրջանում զբաղում էր ոչ այլ ինչով, քան արեմտյան արտադրության ջինս տեսակի տաբատների, օծանելիքների եւ այլ մանր մոնոր ապրանքների ներկրմամբ ու վաճառքով Ջի ճամփա դարձելով Մոսկվա-Ստամբուլ եւ Ստամբուլ-Մոսկվա օթային ուղիները։ Բացառապես ազդեցիկ հոր ջանքերով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում ուսանած, ապա նույն բուհում դասախոս կարգված, բայց եւ խորհրդային քաղաքական օլիմպոսից հոր անկումից հետո այդ կրթական հաստատությունից որպես ոչ պիտանի քուրջ դուրս նետված Իլհամի համար ամենևին էլ հոգ չէին Մոսկվայում գահանքեց հարված հոր ռևանշիստական հավակնությունները վերատիրելու Բաքվի իր վաղի միգային ոչ էլ մանավանդ նորանկախ Ադրբեջանի նկարտումները սանձազերծած արյունահեղ պատերազմի միջոցով ճնշելու Արցախահայության ազատատենչ ոգին եւ առհասարակ բնաջնջելու հայ բնիկ ազգային տարը ողջ տարածաշրջանում Նորաթուղ Չարչիի համար առավել գայթակղիչ եւ անհամեմատ ապահովը ճամպրուկային արևտուր կոչված զբաբունքն էր, խաղատնային զվարճալիքը, հերոինի ապարգևած Նիրվանան։ Միևնույն ժամանակ համաձայնեք, որ հազիվ թե տեղին լիներ Ադրբեջանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի մասին ասել, թե Նյու Յորքյան իր ելույթում նա անցել է Ռուբիկոնը։ Դարձյալ Ում չի հայտնի, որ այդ Գերագույն գլխավոր հրամանատար կոչեցյալը մեկ օր անգամ զինվորական ծառայություն չի անցել ոչ խորթային եւ ոչ էլ անգամ իր նորահրճակ հայրենի երկրի զինված ուժերում։ Անշուշտ Վերստին ամենակարող հայրիկի երանդուն ջանքերի շնորհիվ Ոստի հազիվ թե Իլհամ Ալիևը չափվի հին աշխարհից հանրահայտ Հուլիոս Կեսարի հետ, ով, ինչպես գիտեք, մեր թվակրությունից առաջ 49 թվականի հունվարի 10-ին, ասելով թե վիճակը նետված է, մեկ լեգիոնով հատեց Ադրիատիկ ծով թափող Ռուբիկոն գետը եւ մտավ Իտալիա։ Մինչև ուղնուցուցը ջնորական ու զորավար այն պրոկոնսուլի հետ, ով անկախ իր այդ վճռական գետանցումին հետևած շուրջ քարամյա պատերազմի արդյունքներից մարդկությանն հիշատակ թողեց անցնել Ռուբիկոնը թիվավոր արտահայտությունը։ Համենայն դեպս հանուն արդարության հարկ է նշել, որ այնուամենայնիվ այդ անհամադրելի իրողություններն ունեն նաև նմանության որոշակի եզր։ Բանն այն է, որ ինչպես Հուլիոս Կեսարն է Ռուբիկոնն անցել հակառակ այն ժամանակ սահմանված օրենքի, Նույնպես եւ նախագահ Ալիևն է ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից Արցախի եւ Հայաստանի դեմ ուժի կիրառման եւ պատերազմի սպառնալիք հնչեցրել հակառակ ներկայումս գործող միջազգային օրենքների եւ հենց առաջին հերթին միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրական պահանջների։ Այնպես որ հավատարիմ մնալով անցած մի քանի դարում ողջ այսր Կովկասը նախիրների եւ հոտերի կճղակների կողան դարձրած իր խաշտարած նախնյաց ավանդույթներին Ադրբեջանական բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարը սեպտեմբերի 20-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 72-րդ նստաշրջանի իր ելույթում ընդամենը կողքրտել է Կարմիր գիծը։ Այն գիծը, որն օրենսդրորեն սահմանազատում է պետությունների պահվածքը միջպետական եւ կամ ազգամիչյան հակամարտությունների լուծման խնդրում, ընդ որում խստագույնս արգելելով ռազմական միջոցների կիրառումը։ Հիշենք, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը սկսվում է ՄԱԿ-ի նպատակների թվարկմամբ, որոնցից առաջինը միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության ապահովումն է։ Այս նպատակի համար պետք է կոլեկտիվ միջոցառումներ ձեռնարկել խաղաղության նկատմամբ սպառնալիքները վերացնելու եւ խաղաղ ճանապարհով վեճերը կարգավորելու համար։ Առանցքային հասկացությունն այստեղ խաղաղությունն է, որի շուրջ անդամ երկրները պետք է համագործակցեն։ Մեջդեր ահա ինչ է ՄԱԿ-ի վեհաժողովի նստաշրջանում հայտարարել Ադրբեջանի նախագահը։ Մեջբերում եմ, մենք ցանկացած պահի, եթե դա պետք լինի, պատժելու ենք ագրեսորին, եւ Ադրբեջանն ունի դրա բոլոր հնարավորությունները, ինչը մենք ապացուցեցինք 2016 թվականի ապրիլին։ Մեջբերման ավարտը։ Անկախ այն հանգամանքից, որ մեր հայերիս լսելիքը վաղուց ի վեր սովոր է նման հողորտանքների, որոնք Բաքվի իշխանական վերնախավը եւ անձամբ այդ երկրի նախագահը պատեհ թե անպատեհ հնչեցնում է Ադրբեջանում, ոչ ավելին, քան ընդամենը քմծիծաղ առաջ բերելով թե Արցախում եւ թե Հայաստանում, այնուամենայնիվ այդ ռազմատենչ հայտարարությունը հնչել է ՄԱԿ-ի ամբյոնից Արդյոք նստաշրջանի մասնակիցներից մեկն ու մեկը հակադարձեց Իլհամ Ալիևին, սաստելով հիշեցրեց նրան աշխարհում խաղաղության եւ կայունության պահպանման միտված բոլոր այն պայմանագրերն ու արձանագրությունները, որոնց տակ դրված են նաեւ Ադրբեջանի հին ու նոր նախագահների, այդ թվում նաեւ անձամբ իր ստորագրությունը։ Ցավոք ոչ Երևի թե կամ չեն լսել եւ կամ չլսելու տեղ են դրել, կամ էլ թե այդ պահին բոլորը մեկտեղ ուշ կոմիտ կուղել էին ադրբեջանական պատվիրակության շարքում նստած եւ ժպտերես անհոգորեն սելֆի անող երկու նրբերան կանանց։ Ադրբեջանի առաջին տիկին Համատեղության կարգով երկրի փոխնախագահ Մերիբան Ալիևայի եւ ընտանիքի ավագ դուստր Լեյլա Ալիևայի շեթևետներին Հնարավոր է արդյոք, որ հայկական մամուլի, ինչպես նաև ճարահատյալ Եվրոպաներ տարագրված ադրբեջանական ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ծաղրանքին արժանացած կանացի այդ խաղիկները սոսկ բեմական խաղ էին, նախագահ ամուսնու եւ հայրիկի հնչեցրած ռազմատենչ, այսինքն միջազգայինորեն օրինախախտ հայտարարություններից նստաշրջանի ուշադրությունը շեղելու համար։ Չի բացառվում, քանզի տխրահարշակ խավիարային դիվանագիտությունը որն իբրև ադրբեջանական անժխտելի ազգային ավանդություն ու սովորություն ըստ իս հարկ է գրանցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում, իր մեջ որպես կարևոր բաղադրիչ ներառում է նաև կանացի հմայքի գործոնը, ինչը Բաքուն հաջողությամբ իրականացնում է թե միջպետական եւ թե միջազգային հարաբերություններում։ Հիշենք Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մեղմ ասած անթակույց համակրանքն Ադրբեջանի առաջին տեխնոջ նկատմամբ, ինչի մասին քանիցս նշվել է մամուլում։ Եվ կամ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեիլ Սահակաշվիլու հայտնի կշմթոցը Մեհրիբան խանումի փապուկ տեղին, լուրջ քաղաքանի փոխարկված մի թեթևակի մարմնական կնճիր, որը հարթվեց Թբիլիսիի փողոցներից մեկը Հեյդար Ալիևի անվան կոչելու եւ նրա կիսանդրին տեղադրելու գնով ասել է թե նախ կճմթիր, ապա նոր մի ընդ մեղ կտքավիր։ Բայց շարունակենք հետևել Իլհամ Ալիևի սնապարս երևակայության թռիչքին։ Հետաքրիր է, ինչ է մեզ ապացուցել Ադրբեջանն անցյալ տարվա ապրիլյան պատերազմի ընթացքում։ Այն, որ սպառազինված լինելով գերարդիական զինատեսակներով, ինչպես նաև օգտագործելով հանկարծակի հարձակման, այսպես ասած, բլիցկրիգի մարտավարությունը, այնուամենայնիվ նրա բանակը չհասավ որևէ էական հաջողությամբ, բացառությամբ շփման գծի մի քանի դիրքերի։ Այն, որ հենց Բաքուն էր, որ ենթարկվելով հայկական զորքերի հակագրոհին եւ կանխազգալով դրա անմխիթար հետևանքները շտապեց աղաչանք պաղատանքով դիմել Մոսկվային, որպեսզի վերջինս հորթորի հայկական կողմին դադարեցնելու հակահարձակումը։ Այլապես ինչու պետք է Բաքուն իր իսկ նախաձեռնած լայնացավալ հարձակումից հազիվ 4 օր անց նստեր բանակցությունների սեղանի շուրջ, համաձայնելով շուտապույտ դադարեցնել մարտական գործողությունները շման գծի ողջ երկայնքով մեկ։ Այն, որ միայն ապրիլի 2-ից 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինուժը տվել է 558 զոհ, Իհարկե, եթե ոչ ավելին, եւ այդ տվյալներն առ այսօր թաքցվում են ադրբեջանական ժողովրդից։ Այն, որ ադրբեջանական զինուժի ընտրանին Հատուկ նշանակության դիվերսիոն հետախուզական գունդը լիովին ջարջախվել եւ շարքից դուրս է եկել մարտերի առաջին իսկ օրերին։ Այն, որ ինչպես խոստովանեց Ադրբեջանի նախագահը, ըստ էության առաջին անգամ բարձրաձանելով այդ մասին, հայկական զինված ուժերի գործողությունների արդյունքում հարյուրավոր ադրբեջանական տներ են քանդվել, քաղաքացիներ զոհվել եւ այլն այն, որ մեր շրջակայքային բոլոր ադրբեջանական բնակավայրերը, ներառյալ Թարթար, Բարդա, Եվլախ եւ այլ քաղաքներ դատարկվել էին բնակչությունից եւ փախստականների խոչապահար հորձանքը հեղեղել էր Գանձակ, Կյանջաքաղաքն ու ավելի խորքային բնակավայրերը, ընդཐུպ միջև Բաքուն։ Ադրբեջանում թերևս շատ-շատ էր, Հնարավոր է Իլհամ Ալիևն ինքն անձամբ Վաղեյմի ցանոթ կամ ընկեր հայերից լսած կլինեն հայկական ասացվածն առայն, թե ստիվոտքը կարճ է լինում։ Նորից հիշեցնենք, Սակայն վերստին դառնանք ՄԱԿ-ի վեհաժողովի 72-րդ նստաշրջանին։ Ինչպես Ադրբեջանի նախագահի պարագայում էր, այն կարելի ասել հակեցած էր տարաբնույթ սպառնալիքներով։ Այսպես ԱՄՆ նախագահը սպառնաց ամբողջությամբ վերացել Հյուսիսային Կորեան։ Իսրայելի վարչապետը հողորտանքների մի ամբողջ տարապ թափեց Իրանի հասցեին։ Թուրքիայի նախագահը Իրաքի քրդերին վախեցրեց, որ անկախության հանրակրվե անցկացնելու դեպքում կկորցնեն եղածը եւ այլն։ Իդեպ վերլուծաբաններից շատերի ուշադրությունից երևի թե վրիպել է Արտակուս, կարծես թե մի աննշան դրվակ Էրդողանի ելույթից։ Բնդելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պահպանման անհրաժեշտությունը, ինչը նոր չէ մեզ համար, Թուրքիայի նախագահը համաժամանակ շեշտել է նաև Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, երկուսն են ներկայացնելով որպես առանցքային հարավային Կովկասի կայունության համար։ Մենք երբեք չպետք է մոռանանք ցանկացած ճգնաժամ, որ անտեսում ենք այսօր, կարող է վաղը վերածվել տարածաշրջանային եւ միջազգային հակամարտության, զգուշացրել է Էրդողանը։ Արդյոք սպառնալիք չէ Ռուսաստանի հասցեին։ Ահա եւ քեզ այսօր քանի օր անգամ նորոգվող ռուս-թուրքական գործընկերային բարեկամություն։ Զուրջ է մեր մեծերն ասել, Թուրքի հետ ընկերություն արա, բայց մահակը երբեք ձերքիցդ մի ձգիր։ Հետաքրիր է, ռուսներն ունեն նման ժողովրդական ասույթ։ Էհ, նախագահ Պուտինի ականջը կանչի։ Ինչ որ է, երևի թե ահաբեկումների այս առատությունն է, որ Մակի վեհաժողովի նստաշրջանը Իլրումն այլոց անտեսես նաև Ադրբեջանի նախագահի սպառնալի հոխորտանքը Հայաստանի եւ Արցախի հասեին։ Իդեպ Իլհամ Ալիևի ելույթը, ինչպես արձանագրել են քաղաքական վերլուծաբանների շատերը, ի սկզբանե ծայր աստիճան ջղային էր, այն աստիճան ջղային, որ նա անգամ մոռացել էր ողջունել իրեն խոս տրամադրող նստաշրջանի նախագահին եւ դահլիճում ներկա այլ երկրների ներկայացուցիչներին, ինչը պարտադիր բարևելակերպ է նման միջոցառումներում։ Ըստ երևույթին նրա նյարդայնության հարուցիչը կամ այլ կերպ ասած ափերից դուրս գալու եւ ափեապ ընկնելու պատճառը Հայաստանի նախագահի ելույթի հանգիստ հավասարակշիռ տոնն էր, անժխտելի իրավական քաղաքական փաստարկների արկայությունը, խոսքի կուր տրամաբանությունը հիմնված միջազգային նորմերի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը նստաշրջանի իր ելույթում ասել էր Սերժ Սարգսյանը, մարդու իրավունքների խնդիր է եւ այն կարող է լուծվել միայն մարդու հիմնարար ու անոտարելի իրավունքներից մեկի՝ ժողովրդի ազատ ինքնորոշման միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի։ Կարգավորման ինչ տարբերակի էլ հանգենք, միևնույն է, Արցախի հանրապետությունը չի կարող ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ եւ վայելել ավելի քիչ ազատություն, քան այսօր ունի։ Այս ամենը մեզ բերում է այն համոզման, նշել է Հայաստանի նախագահ որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը կենսական նշանակություն ունի։ Այս հարցում ես արտահայտում եմ ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի, այլև ողջ աշխարհի հայության միասնական տեսակետը։ Այս ուղերձը ես բերում եմ Երևանից, որտեղ այսօրերին կայանում է Հայաստան Սփյուռք համաժողովը, ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Միևնույն ժամանակ նա նստաշրջանի մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրել է ժողովրդավարության առումով Արցախի եւ Ադրբեջանի տարբերության վրա ինչը նույնպես իրավական ու բարոյական տեսակետից աննային է դարձնում Ադրբեջանի հավակնություններն Արցախի նկատմամբ։ Ազատ Արցախն այսօր կայացած ժողովրդավարական հասարակություն է։ Մեր ընդհանուր կարգախոսը եւ հանձնառությունը ոչ ոք չպետք է անտեսվի, պետք է դառնա միավորված ազգերի այս ընտանիքի գործնեության անկյունակարը։ Հենց այդ պատճառով էլ վստահ եմ Արցախի ժողովուրդը երբեք չի մեկուսացվի կայուն զարգացման նպատակների իրականացումից, ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանը հետևականորեն նպաստել եւ նպաստելու է Արցախի ժողովրդի կյանքի բարելավմանը, նրա կայուն եւ ժողովրդավարական զարգացմանը։ Ոչ ոք իրավունք չունի խոչընդոտելու նշված ուղություններով իրականացող նախաձեռնություններին եւ ծրագրերին։ Արցախի իրավական կարգավիճակը իսկ ավելի ստույգ միջազգային իրավական ճանաչման բացակայությունը խոչընդոտ չէ այնտեղ ապրող կանանց եւ տղամարդկանց իրավունքների իրացման համար։ Ընդգծելով, որ Ադրբեջանը ունի իրավական եւ բարոյական որևէ հիմք Արցախի հանդեպ հավակնություն ներկայացնելու համար եւ որ Արցախը երբեք անկախ Ադրբեջանի մաս չկազմել, ուստի արդար չեն այդ պետական շրջանակին Արցախը բռնակցելու ձգտումները, Հայաստանի նախագահան Ադրբեջանին կոչ արել ճանաչել ու հարգել Արցախի ժողովրդի կողմից իր ապագան ազատ կամ արտահայտությամբ որոշելու իրավունքը իսկ Արցախայության անվտանգությունը պետք է երաշխավորված լինի բոլոր հնարավոր միջազգային եւ ներքին մեխանիզմներով։ Իսկ մնացած բոլոր հարցերն անցանցյալ են եւ կգտնեն իրենց տրամաբանական արդարացումը խնդրի կարգավորմանը զուգահեռ։ Հավարդ խոսքից նշեմ, որ իր ելույթում Հայաստանի նախագահը խոսել է բացառապես ըստ խնդրի էության, առանց ազնավորելու այն։ Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանի նախագահի անձին վերաբերող նրա միակ խոսքն այն մասին էր, որ Ադրբեջանի նախագահն անձամբ տեսախցիկների առաջ պետական բարձր պարգևը հանձնել Միզին Սարայողի, ով 2016 թվականի ապրիլին ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում իր զինակիստերի մեջ աչքի ընկել հայ քաղաքացիական անձանց եւ ռազմագերիների հանդեպ ցուսաբերած վայրագություններում։ Միջդեռ Իլհամ Ալիևը, անցելով քաղաքավարության սահմանները, անհիմն մեղադրանքներ է առաջադրել անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ինչը ըստ իս Ադրբեջանի նախագահի կամ թերի ավելի ստուգ վատ դաստիարակության եւ կամ պարզապես անճարությունից բխող ակնհայտ նյարդային հոգեբանական ցաներ վիճակի արդյունք էր։